U ovom serijalu družimo se s riječima, savjetima, smjernicama Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Družimo se s njegovim hadisima, družimo se sa sunnetom vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Svaki vjernik je vjernica kao što se druže s Kur'anom, Allahovom knjigom, čitaju je, izučavaju, proučavaju, nastoje svoj život uskladiti po Allahovoj riječi, izgraditi na Kur'anu, isto tako trebali bi učiti, izučavati, proučavati i sunnet, odnosno hadis Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i svoj život graditi na njemu. Naša lijepa vjera dini islam temelji se na ova dva velika izvora, na Kur'anu i sunnetu nije dozvoljeno nijednom vjerniku, mako on bio, ograničiti se na Kur'an ili sunnet. Već neophodno je da svoju vjeru, propise, radnje, postupke koje čine, riječi koje govore, moraju crpiti iz Kur'ana i sunneta vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i sve to objava od uzvišenog Allaha. Allah je objavio Kur'an ali isto tako Allah je objavio i sunnet, hadis poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, sve što je vezano za vjeru, to Allahov poslanik alaihi salatu wasalam nije govorio, nije objašnjavao od sebe, već je to objava koja mu se objavljivala. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome prejasno kaže u suri An-Najm, trećem i četvrtom ajetu kada kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا in huwa illa vahjun juha. I on, Muhammed, vjerovjesnik, ne govori po svojim hirovima, prohtjevima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. I sam vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao Ela inni u titulu Kur'ana wa mitlahu ma'hu. Doista mi je objavljen Kur'an i nešto slično njemu, odnosno sunnet. I naši ispravni prethodnici prenose da je Džibril selam, melek koji je dostavljao objavu kao što je s vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam ponavljao Kur'an, obnavljao Kur'an, isto tako obnavljao je i sunnet. Naprotiv, nalazimo brojne hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se spominje kako je Džibril dolazio i podučavao vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu wasalam praktično određene propise da bi te iste propise Allahov poslanik alihi salatu wasalam prenosio i njima podučavao svoje sljedbenike, drugove, ashabe, poput propisa o abdestu, propisa o namazu, kako klanjati, kada, u kojim vremenima i sl. Zato je neophodno da vjernik i vjernica svoju vjeru grade na Kur'anu i sunnetu. Kao što je poznato, mi imamo serijal tumačenje Allahove knjige, tumačenje časnog Kur'ana i, alhamdulillah, imamo dakle i ovaj serijal iz riznica Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Dakle, govorimo i o Kur'anu i o sunnetu hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Za danas imamo jedan poseban hadis koji nam opisuje jedan događaj. U tom događaju desilo se nešto važno, saznalo se nešto važno i također iz njega se zaključuje, poručuje također nešto važno za nas. Tako ogromno. Ovaj hadis nam govori o našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Govori nam o ashabima, drugovima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koliko su oni voljeli Allaha subhanahu wa ta'ala. I također u ovom hadisu nalazimo pojašnjenje da onaj koji bude volio Allaha i to dokazivao praktično da će i Allah subhanahu wa ta'ala njega zavoljeti. Koji je to hadis, o čemu se radi, poslušajmo. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha da je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslao jednog čovjeka sa izvidnicom. I taj čovjek kane jakrav li ashabihi fi salatihi fe jahtimu bi kul huvallahu ahad taj čovjek kojeg je vjerovjesnik alihi salatu wasalam odredio kao vođu toj izvidnici, klanjao bi kao imam namaze svojim saborcima, pa bi svoje učenje završavao sa surom Kul huvallahu ahad. Falemma rađa'u zekeru zalike lin nebiji sallallahu wa sallam. Kada su se ti njegovi saborci vratili s njim, vjerovjesniku Muhammedu sallallahu wa sallam spomenuli su mu to. Da je njihov pretpostavljeni učenje na namazu završavao sa surom Kul huvallahu ehd. Pa je vjerovjesnik alihi salatu wa wasalam rekao se luhu li eji šein jasne u dalik. Pitajte njega zbog čega on postupa tako. Zašto svoje učenje završava sa surom Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem juled, volem jekun lehu kufuvan ahad. Pa kada su ga upitali fese'eluhu feqal, kada su ga upitali rekao je li enneha sifetur rahman. Kaže učim je jer je ona opis svemilosnog, odnosno ona opisuje svemilosnog Allaha wa ana uhibbu an aqra'a biha. I ja volim zbog toga da je učim. Učim je jer ona opisuje svemilosnog Allaha subhanahu wa ta'ala u cijelosti, ta sura, i ja zbog toga volim da je često učim. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه obavijestite ga da i Allah njega voli. Hadis je zabilježio imam Buhari i također imam Muslim. Dakle, Aisha radijallahu anha pripovijeda da je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao skupinu ljudi izvidnicu, kažu izvidnica je skupina ljudi najodabraniji ratnici kojih minimalno može biti pet, a maksimalno četiri stotine. Poslao je takvu jednu skupinu i odredio im vođu, odredio im onoga koji će ih predvoditi u toj misiji i taj isti čovjek, kažu da mu je bilo ime Kulsum ibn Zehdem ili Kerz ibn Zehdem, on ih je predvodio i u namazima. U toku te njihove misije svakako bili su namazi, pa ih je on predvodio kao imam u njihovim namazima i učio bi naglas na onim namazima na kojima se uči naglas, akšamu, jaci i sabahu i svoje učenje na svakom rekatu ili na zadnjem rekatu na kojem se uči naglas završavao bi sa surom Kul huvallahu ahad. Iako je učio suru El-Fatiha i neku drugu suru, opet bi proučio suru Kul huvallahu ahad. Pa je to bilo malo čudno njegovim saborcima. Svaki namaz i maltene svaki rekat završava sa surom Kulhu Allahu Ehad, a poslanik sallallahu alaihi wasallam to ne radi. To vjerovjesnik alaihi salatu sam nije radio. Nisu čuli, klanjali su i za Allahim poslanikom alaihi salatu sam, jer su ovo bili stanovnici Medine, Ensarije. Ensarije je poslao poslanika alaihi salatu wasallam dok su klanjali za njim u njegovom mesčidu, nisu čuli od vjerovjesnika alaihi salatu sam da tako postupa, da on završava svoje namaze ili rekate na namazima sa učenjem sure Kul huvallahu ahad. Bilo im je to čudno. Međutim, šutjeli su, nisu između sebe to širili, stali prepričavati i slično, već kada su se vratili u Medinu, spomenuli su kome glavnom vođi Muhammedu sallallahu alaihi wasallame taj slučaj. Bilo im je čudno i htjeli su da znaju propis toga. Nismo tebe vidjeli, čuli Allahov poslaniće, međutim, on uči, a ti si njega nama odredio kao vođu. Znači, mora da ima znanje, jer vođa ne može da bude bilo ko. Mora da bude najučeniji i u vjerskim i u dunjalučkim pitanjima. Pa mora da on ima dokaz za to. Kaže vjerovjesnik Alihi Salatu sam nakon što smo spomenuli taj slučaj, kaže pitajte njega. Zbog čega on to? Ne treba donositi sud, ne treba osuđivati, niti potvrđivati, niti zabranjivati, negirati sve dok se ne ispita, sve dok se dobro ne provjeri. Pa kaže poslanik Alihi Salatu sam seluhu, pitajte njega zašto on tako postupa. Kada su ga upitali, čovjek je pojasnio zašto na svakom rekatu ili na svakom namazu uči suru Kuluhu vallahu ahad suru el ihlas. Kaže, ona opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ona opisuje sve milosnog. Tako je. Doista. Sura Kuluhu vallahu ahad el ihlas opisuje u cijelosti sastoji se iz četiri ajeta. Kul huvallahu ehad, reci on Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište svima, lem jelid velem juled, nije rodio i rođen nije, odnosno on je od uvijek i za uvijek, velem jekun lehu kufuvan ehad, i sličan nije sura sa ova četiri ajeta govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga se i naziva sura El Ihlas. Njeno ime je sura Ihlas. Zašto? Ihlas znači nešto što je čisto. Pa je ova sura čista od govora o bilo kome, bilo čemu drugom. Ona govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao ovaj ashab plemeniti, Zato što je ona sifetur rahman, ona opisuje sve milosnog. Reci on Allah je jedan. On Allah, jedini istinski Bog, jedini koji zaslužuje da se obožava, on je jedan. Nema ih više. On je jedan. Nema sudruga, nema sebi nikoga sličnog. Nema sebi nikoga ravnog. On jedini zaslužuje da se obožava. Zašto? Poslije se pojašnjava u suri. Allahu samed. Zato što je Allah utočište svima, svi, svi, mimo Allaha. U potrebi su za njim. Kako da drugi budu bogovi? kako da se drugi obožavaju kada oni imaju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada oni imaju potrebu koju ne mogu oni sami ispuniti. Allah je sve moguć. Allah je utočište svemu. Kako da se drugi obožavaju mimo Allah? Allah nema potrebe ni za čim, ni za kim. Svi drugi imaju potrebu za njim. Zato je Allah jedini dostojan da se obožava. Zato jedino Allaha subhanahu wa ta'ala i treba obožavati, ostaviti se svih drugih. U Allahovim rukama je sve. Allah je sve moguć. Drugi ne mogu ništa sebi niti koristiti, niti od sebe bilo kakvu štetu otklonuti. Allahu samet. Zatim zašto je Allah jedini dostan da se obožava? Lem jelid velem juled. Nije rodio i rođen nije, nije rodio, nema potomstva, nema sina, nema druge supruge, nema. Ljudi na Dunjaluku žele potomstvo, da ih oni pomažu u njihovim poslovima. Žele potomstvo, da se nastavi njihova loza, oni će umrijeti. Doće određeni period, čas i umrijeće njihova loza da se nastavi, potrebno im je potomstvo. Allah je zauvijek i Allah je svemoćan. Ne treba mu niko. On nije potreba nikoga. On sve što želi da uradi i da rade šeien en jekule kun fe jekun. Kada nešto želi Allah subhanahu wa ta'ala da uradi, samo kaže budi i ono bude. Nije potreba nikoga. Zatim Allah je zauvijek, on je zauvijek, on je posljedni, nakon njega nema nikoga. Kao što prije njega nije bilo nikoga. On nema potomstva. Nije rodio nikoga, nema potomstva. Lem jelid volem juled i nije rođen. I nije rođen. Subhanallah, kod nas u narodu. To možemo čuti čak i od muslimana. Da kažu, majko Božija. Božija majko. Allahu akbar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini. On je al-awwal prvi. Prije njega nije bilo nikoga. Allah nema niti majke, niti supruge, niti djeteta. Allah je jedan jedini, zbog toga zaslužuje da se obožava svi drugi. Postali su od Allaha, Allah ih je stvorio. Dao im je roditelje ili ih je Allah stvorio na poseban način da ukaže na posebnost, bitnost tih stvorenja. Dok Allah subhanahu wa ta'ala, on je el-qayyum, sam o sebi obstoji. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ i definitivno niko, ama baš nikomu nije sličan. Zbog toga je Allah jedan jedini dostojan da se obožava. Sura Kul Allahu ahad o tome govori. Kaže ovaj ashab, li enaha sifetur rahman. Ja volim da je učim. Ja je učim zato što ona opisuje sve milosnog. Wa ana uhibbu an aqra biha. I ja zbog toga volim da je čitam. Ona u cijelosti opisuje samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se zove ihlas, čista je od svakog drugog govora. I zato se zove ihlas, kako neki kažu, iskrena, zbog njene sadržine, zbog pojašnjenja kakav je naš gospodar, trebamo imati iskren odnos prema njemu, jedinog njega obožavati. Kada je te riječi čuo Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, njegove riječi da on voli da uči suru Kul huvallahu ehad i da je zbog toga uči na namazima na svakom rekatu ili na svakom namazu jer ona opisuje Allaha on posebno voli tu suru jer ona govori samo o Allahu rekao je obavijestite i vi njega da Allah njega voli obavijestite ga da i Allah njega voli njegova ljubav prema toj suri učinila je, bila je razlog da je Allah subhanahu wa ta'ala njega zavoli. Pa dakle, ovo je poseban, poseban hadis. Govori nam o našem gospodaru i također govori o ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koliko su oni voljeli našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, naročito njegov govor koji opisuje. Željeli su da se upoznaju sa Allahom, sa svojim gospodarom, što je god moguće više iz prve ruke, odnosno iz prvog izvora od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, jedinu. I ovaj hadis obiluje brojnim porukama i poukama. Vjerovatno zbog vremena ne možemo ih sve ni spomenuti. Prije svega vidimo, poslanik alihi salatu wasalam je poslao skupinu ljudi i toj skupini ljudi odredio je, odredio je vođu pa je neophodno da svaka skupina koja se bavi određenim značajnim bitnim poslom mora imati svoga vođu. Mora imati onoga koji će izdavati naređenja, naredbe, zabrane, koja će, koji će upravljati njima. Zatim vidimo, ovaj vođa predvodio ih je i u toj izvidnici, tom dunjalučkom poslu, a također predvodio ih je i o namazima. Pa se kaže da vođa mora da bude najbolji između te skupine ljudi i u vjerskim pitanjima i u dunjalučkim pitanjima koje treba riješiti. Vidimo da najveće pravo na imamet u namazu ima onaj koji ima ovlast, koji je zadužen nad nekim, nad nečim, na tim ljudima koji je zadužen ima ovlast, on njih predvodi i u namazu. Vidimo iz ovoga hadisa da nije dozvoljeno suprostavljati se vođi, kontrirati mu, sve dok se nema jasan dokaz da je dotični počinio grijeh. Da to što dotični vođa radi jeste grijeh, nije mu dozvoljeno se suprostavljati. I to također treba da bude poseban grijeh, veliki grijeh ili kažu nevjerstvo. Nije dozvoljeno mu se suprostavljati jer to dovodi do podjele među muslimanima i do slabljenja muslimana. Kome se može povjeriti da je nešto čudno kod vođe glavnom vođi? Glavnom vođi, kao što su ovdje ashabi, ono što im je bilo čudno, što im je zapelo za oko, za uho, kod njihovog emira, kod njihovog vođe, to prenijeli poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, nisu između sebe stali prepričavati niti širiti smutnju, već su se povjerili glavnom vođi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo da su ashabi sve što im je bilo čudno pitali vjerovjesnika alaihi salatu wa tako i mi. Ono što nam je čudno, ono što ne znamo, mislimo da je drugačije, provjerimo pitajmo učene ljude feselu ehle zikri in kuntum la talemun odmah pitajte učene ljude ako vi ako vi ne znate. Dakle, ovaj hadis nas obavezuje na vraćanje učenim ljudima u onim pitanjima koje mi ne poznajemo. Također vidimo iz ovoga hadisa što je bilo u komentaru da je neophodno prvo dobro provjeriti vijesti, ustanoviti o čemu je riječ, pa onda donijeti sud. Poslanik Alehi Salocam kaže, pitajte ga, da bi na kraju, kada bi čuo njegove riječi, rekao, obavijestite ga, da je Allah njega voli. Zatim vidimo, dakle, u ovom hadisu se spominje sura, Kul huvallahu ahad, sura El Ihlas, koja govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala i zbog toga je ova sura posebna. U drugim hadisima nalazimo uh, vjerodostinim hadisima da je ova sura, sura, sura ihlas ili kul huvallahu ahad ravna, jednaka, trećini Kur'ana. Trećini Kur'ana. Sura ihlas je jednaka, ravna po značenju kao i trećina Kur'ana. Zašto? Zato što jedna trećina Kur'ana govori samo o Allahu. Druga trećina govori o propisima halalu i haramu, a treća trećina govori o prethodnim narodima onome što se desilo u prošlosti i onome što će se desiti u budućnosti od drugoga svijeta, dženneta, džehennema i slično. Jedna trećina govori samo o Allahu, pa stoga ova sura i hlas govori samo o Allahu i ona je poput jedne trećine Kur'ana i sve to dakle i govori o posebnosti ove, ove sure. Iz ove sure saznajemo opis našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ona je sifetur rahman, opisuje sve milosnog. U njoj nalazimo spomen Allahovih lijepih imena El Ahad, onaj koji je jedan. Es Samed, onaj koji utočište svemu. Svi imaju potrebu za njim i on ostvaruje, ispunjava potrebe svih, sve drži u životu, sve obskrbljuje وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Nema jednog stvorenja, mako ono bilo, na dunjaluku, a da obskrba Allaha subhanahu wa ta'ala nije da obskrba tog stvorenja nije kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah se obavezao da će ga hraniti i slično. Zatim vidimo da je Allah od uvijek i za uvijek i da mu niko, niko sličan nije. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je čist od onoga što mu drugi pripisuju od supruge druge, od djeteta i sličnog. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini, nikomu sličan i tiravan nije, nije u potrebi ni za kim, svi drugi su u potrebi, u potrebi za njim. Zatim vidimo iz ovoga hadisa da neke ajete možemo više učiti, neke manje. I to ne znači da one ajete koje manje učimo, da ne do Allah da ih omalovažavamo ili da ih zapostavljamo i slično, ne, već neke ajete više učimo zato što su važniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala e, vrednuje ajete jedne nad drugima shodno njihovoj sadržini. Pa nam je poznato da je najuzvišeniji ajet u Allahove knjizi ajetul kursi. Zašto? Upravo zbog ovoga sličnog jer govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Sura kul huallahu ahad ravna je trećini Kur'ana zato što samo govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, iz ti, takvih razloga možemo neke ajete učiti više, neke manje, ali dakle one ajete koje manje učimo to ne znači da ih mi omalovažavamo, ne dao Allah subhanahu wa ta'ala ili zapostavljamo. Vidimo dakle da onaj koji bude neke ajete učio više iz ljubavi prema njima, da ti ajeti mogu biti razlog da i Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, zavoli dotičnog. I ovaj hadis nam potvrđuje Allahovu ljubav. Allah voli onako kako je to svojstveno njemu, kako dolikuje samo njemu. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje dobre, bogobojazne, iskrene robove vjernike. Također, iz ovog hadisa vidimo da ništa od dobrih dijela ne treba pocijenjivati. To je ovima sahabima bilo čudno. Međutim, čovjek, iako je dijelo malo, proučiti suru kul huvallahu ehad, to je desetak sekundi, na svakom rekatu on je ustrajavao u tome, sebe je našao u tome, smatrao je da je to dobro i on je učio, pogotovo imao je razlog zašto to uči, pa ga je to dovelo do najvisočijih položaja na Dunjalku i ako Bog da sutra na Ahiretu da ga Allah zavoli. Iako su to ljudi smatrali malim, ništa od dijela ne treba smatrati malim, sitnim, već dakle treba u njima ustrajavati jer Allah subhanahu wa ta'ala voli ona dijela u kojima se ustrajava pa makar ona bila i mala. Zatim vidimo iz ovoga hadisa određene fikske jeli, e, zaključke, da je dozvoljno učiti kratke sure na namazima, da je dozvoljno učiti i više sura na jednom rekatu, jer je ovaj ashab proučio suru El Fatiha, zatim neku suru i onda bi opet proučio suru Kul huvallahu ahad. Može se također zaključiti da redoslijed između sura nije obavezan jer je možda ovaj ashab proučio suru el-Fatiha i suru el-Felak, pogotovo na putovanju se uče kraće sure, suru el-Felak pa bi onda proučio suru el-Ikhlas, kul huvallahu ahad, koja je prije nje. Pa dakle, sve to Allahova knjiga, sve to iz Kur'ana, Allah je rekao, faqra umate jesara min. Učite iz Kur'ana ono što vam je lahko. Također vidimo iz ovoga hadisa da vjernici vole svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala i nastoje što je god moguće više da se poduče njemu, da se poduče njegovim imenima i njegovim osobinama i takvi trebamo biti i mi ako želimo da se podučimo osobinama, i imenima našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala.